Slušajte Vidi podcast, treću epizodu, danas je 20. travanj. Ja sam Željko Filipin, danas je sa mnom Vedran Vlahović. Pozdrav Vedrane. Pozdrav. Vedrane, evo reci nam u nekoliko rečenica o sebi, čime se baviš? Znači, radim kao urednik softvera u časopisu Vidi, između ostalog i kao e, glavna i odgovorna osoba za Macintosh tehnologije u kojima radimo članke, priloge. To ti je jedini posao ili se baviš još nečim u životu? Nije, vodim informatički odjel za jednu privatnu firmu u Zagrebačkoj županiji. Ja se bavim testiranjem softvera i pišem isto za vidi ponekad o podcastima o testiranju i takvim stvarima. Danas ćemo pričati o iPadu. U petak smo u vidiju imali jedan iPad i Vedan je bio tamo i Vedrane, što kažeš? Vrijedi li to išta? Kolega Luka Sučić sa me korisnika je donio vlastiti primjerak iPada kako bi svi malo poigrali s njime. Pa iPad je fantastičan uređaj za širok spektar korisnika. Jesi ti imao priliku malo se s njim igrati? Da, svakako. Ja sam ga odmah otuđio za sebe na barem sat vremena. Kako je Je to samo preveliki iPhone ili je stvarno nešto posebno? Osjećaj je sasvim novi. Uređaj je veći i na isto tako multitouch sučelje pa omogućuje više manipulacije ekranom. Znači veći je ugodniji za rad, sve što obavljamo na njemu je puno ugodnije, brže, djelotvornije. Kad će se moći kupiti u Hrvatskoj? Pretpostavljam da ga je Luka kupio negdje vani pa Luka ga je dobio iz Amerike na poslovnom putu. U Hrvatskoj će se moći kupiti krajem svibnja ili tek početkom lipnja. Koja je trenutna cijena u Americi? Cijene iPada se u Americi trenutno kreću između 500 e, i 700 dolara za model sa bežičnom mrežom, dok modeli sa 3G modulom za bežično povezivanje još nisu izašli, njihova cijena će biti između 620 i 800 dolara. Znali se kakve će cijene biti kod nas, duplo veće od američkih, po običaju, ili? Pa nekakva su nagađanja kakve bi cijene mogle biti za europsko tržište, ali ništa nije službeno potvrđeno. Cijene će Apple objaviti 10. svibnja. cijene u Hrvatskoj stoga su još manje poznate. Što se tiče samog uređaja, onako čisto neke tehničke karakteristike, ono, rezolucija, promjer ekrana, težina, iPad je izrađen od jedne legure aluminija i ima stakleni display to je display sa IPS matricom, dijagonale 9,7 inča, rezolucije 1024 x 768 piksela. Ekran je fantastičan, vrlo svijetao, sam uređaj ima oko 600 grama, što je dosta teško za taj uređaj, pogotovo ako se drži u okomitom položaju. Neočekivano je težak s obzirom na ono što smo ga vidjeli na slikama i što bi očekivali od njega. Da, to sam već čuo na nekim podcastima da ga je poprilično teško držati jednom rukom. To je u redu, ali problem je ako se jednom rukom želi držati, drugom nešto napisati. Tipkovnica je puno veća nego na iPhoneu, stoga nije praktičan za pisanje jednom rukom. Mora se položiti na čvrstu površinu ili na koljena. Kako je situacija sa softverom? Softver je vrlo sličan na iPhoneu. Software je znači e, baziran na iPhone OS-u, e, on je veći, grafički raskošniji, ima puno više opcija na jednom ekranu, znači više toga se može stisnuti, kako bi se reklo. Software znači se posebno sad piše za iPad, no na njemu rade sve aplikacije sa iPhona. Kako izgledaju aplikacije sa iPhona? Čuo sam da baš e, pa nisu baš najbolje. Znači, iPad u četverostruči rezoluciju iPhone aplikacija, pa su srnate, neke su doista neugodne za rad zbog toga. Jesi isprobao neke aplikacije, da li bi mogao neke izdvojiti koje su ti se svidjele, koje, ono, a koje baš nisu najbolje ispale? Facebook aplikacija recimo više nema nikakvu praktičnu namjenu, zbog toga što se može spojiti putem Safari browsera na Facebook i u puno većoj rezoluciji surfati. Aplikacija za Facebook za iPad još nije izdana, stoga se mora koristiti iPhone aplikacija koja je jednostavno premalo koristi mogućnosti ekrana, a izgleda ružno. Ja isto koristim iPhone aplikaciju na iPhone, ali na iPadu više to nije to, jel? E, isto sučelje raširiti struko kad bi se moglo e, to mjesto iskoristiti da jedno četiri ekrana budu na istom. Puno hmm. više sve ikone, recimo one za pokretanje e, trendova ili ulazak u privatne poruke bi moglo biti na prvom i glavnom ekranu. A tu se mora puno navigirati, ne praktično na toliko velikom ekranu. Na vidilab.com možete pogledati YouTube video sa iPadom a nadamo se da će u ovom ili idućem broju videa biti i prilog na DVD-u. Svakako će u idućem broju videa biti više napisano u iPadu. Evo dobio sam informaciju samo malo. E, na Vidi Labu je objavljen onaj live sad će broj, onda će biti objavljen i ovaj, e, znači ovo snimanje s montažom. iPad je fantastičan uređaj, no pitanje će zaokupiti pažnju kupaca, pogotovo u ovim krajevima. U Americi se prodalo već više od 500 tisuća iPada gdje je plašnica i velika potražnja za uređajem, no hrvatski standard je i pitanje je e, koliko će Apple na našem području profitirati. Što se tiče tebe osobno, kad izađe, hoćeš biti prvi u redu? Pričat ću novi iPhone. Predstavljanje novog iphone koji mi se čini kao jednako tako investicija, <laughs> iPadom se možda počestim u blagdanskoj sezoni. Ništa, Edrane, hvala ti. Hvala tebi. Imaš li blog, Twitter, Facebook? Mogu me pronaći na Facebooku pod imenom Petan Vlahović. Hvala lijepo. Mene možete naći na Twitteru i Facebooku isto pod Željko Filipin. Ispričavam se na možda malo niže kvaliteti zvuka jer sam na putu i internet eh, mi nije baš najbrži. Nadam se da ćemo svaki tjedan ovako jednu epizodu izdati, ali vrijeme će pokazati.